Mai lansez și eu încă o bombă muzicală De la mine pentru Nicu Rusu, zis Batman din Sighetul Marmației Și pentru copilașii lui, pentru Lara, Laura și Luca pentru familia lui, bineînțeles, și pentru frățiorul lui, pentru Georgel Canta, pentru Ionuț, pentru Marius, pentru Marian Iuga de la Focșan și pentru fratele lui Ștefănuc și copiilor Ianis și David pe care iubește la fel ca pe copilașii lui o melodie 100% din viața lui. Viața nu e așa roz, mai dai și de rele Și ca orice om acum, am și eu probleme Am probleme cu legea și mă ofilez Că n-am voie să vorbesc cu cei ce iubesc eu nu dau înapoi, sunt tare ca fierul Nici o problemă, nu o să-mi schimbe caracterul Eu nu dau înapoi, sunt tare ca piatra Eu sunt bărbat și mă lupt cu viața Eu nu dau înapoi, sunt tare ca fierul Nici o problemă, nu o să-mi schimbe caracterul Eu nu dau înapoi, sunt tare ca piatra Eu sunt bărbat și mă lupt cu viața suferit Că n-am stat lângă ei Dar am plecat să le duc banii Că ei sunt ochii mei Copiii și părinții mei Mereu mi-au dat putere Indiferent de probleme Să trec peste ele Eu nu dau înapoi, sunt tare ca fierul Nici o problemă nu o să-mi schimbe caracterul problemă, nu o să-mi schimbe caracterul Eu nu dau înapoi, sunt tare ca piatra Eu sunt bărbat și mă lupt cu viața Eu nu dau înapoi, sunt tare ca fierul Nici o problemă nu o să-mi schimbe caracterul Eu nu dau înapoi, sunt tare eu sunt bărbat și mă lupt cu viața Eu nu dau înapoi, sunt tare ca fierul Nici o problemă nu o să-mi schimbe caracterul Eu nu dau înapoi, sunt tare ca piatra Eu sunt bărbat și mă lupt cu viața